إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Hakika walioamini na Mayahudi na Wakristo na Wasabai yeyote atakayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akatenda mema basi watapata malipo yao kwa Mola wao mlezi wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun na tulipochukua ahadi yenu na tukaunyanyua mlima juu yenu shikeni kwa nguvu haya tuliyokupeni na yakumbukeni yaliyomo ndani yake ili mpate kujilinda ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين kisha mligeuka baada ya haya na lau kuwa si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema zake mngelikuwa miongoni mwa wenye kuhasirika walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin na hakika mlikwisha jua ya wale miongoni mwenu walioivunja sabato na tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wama khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin kwa hivyo tukayafanya hayo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na waliokuja baada yao na mawaidha kwa wacha Mungu. Wa idh qala Musa liqaumihi in إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Na Musa alipoambia watu wake, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Wakasema, "Je, unatufanyia mzaha?" Akasema, "A'udhu billah." najikinga kwa Mwenyezi Mungu nisiwe miongoni mwa wajinga. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun, wakasema tuombe kwa mula wako mlezi atupambanulie ni ng'ombe gani akasema hakika yeye anasema kwamba ng'ombe huyo si mpevu wala sikinda bali ni wakati kati baina ya hao basi fanyeni mnavyoamrishwa qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safraa صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Wakasema tuombee kwa Mola wako atupambanulie nini rangi yake. Akasema yeye anasema kuwa ng'ombe huyo ni wa manjano na rangi yake imekoza. huwapendeza wanaomtazama. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna in Allahu lamuhtadun. Wakasema tuombee kwa mula wako mlezi atupambanulie ni yupi. Hakika tunaona ng'ombe wamefanana na kwa yakini insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda tutaongoka. قال إنه يقول إن إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق fadhabahuha wama kadu yafalun akasema yeye anasema kuwa huyo ni ng'ombe asiyetiwa kazini kulima ardhi wala kumwagia maji mimea mzima hana baka wakasema sasa umeleta haki basi wakamchinja na walikaribia kuwa wasifanye hayo Allahu akbar Allahu akbar wale walioamini nao ni manabii wa zamani na Mayahudi na Wakristo na wanaotukuza nyota na malaika na wanaouamini ujumbe wa Muhammad baada ya kuteuliwa kuwa ni mtume na wakaamini kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu ni mmoja wa pekee na wakaamini kuwa kupo kufufuliwa na kuhisabiwa siku ya kiyama na wakatenda vitendo vyema duniani basi watu hawa wana malipo yao yaliyowekewa kwa Mola wao mlezi wala haitowapata hofu ya kuadhibiwa na wala haitowafika huzuni kwa kukosa thawabu na Mwenyezi Mungu haupotezi ujira wa mwenye kutenda mema Kumbukeni pale tulipochukua ahadi na agano juu yenu tukaunyanyua mlima wa Tur tukaufanya kwa uwezo wetu kama kivuli juu yenu mpaka mkaogopa mkanyenyekea tukawaambieni shikeni uongofu na uongozi tuliokupeni kwa nguvu na jitihadi na mkumbuke kwa kutekeleza na kutenda yaliyotajwa ndani ili mpate kujilinda nafsi zenu msipate adhabu tena baada ya hayo yote mkageuka na lau kuwa si fadhila na rehma ya Mwenyezi Mungu juu yenu kuiakhirisha adhabu kwenu mngelikwisha kuwa miongoni mwa waliopotea na kuangamia. Na nyinyi bila shaka mliwajua wale waliopindukia mipaka katika siku ya sabato, siku ya ibada na mapumziko, siku ya Jumamosi. Pale walipokwenda kuvua samaki siku hiyo na ilhali siku hiyo ilikuwa imetengwa iwe ni siku ya mapumziko na sikukuu na kufanya kazi siku hiyo ilikatazwa. Mwenyezi Mungu alizipotoa nyoyo za wakosefu wale, wakawa kama manyani katika pumbao lao la matamanio yao. Tukawaweka mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu, wakifukuzwa kama mijibwa, watu hawataki kukaa nao na wanawanyanyapaa kuchanganyika nao. Mwenyezi Mungu ameifanya hali yao namna hii walioifikia ili iwe ni kama funzo na onyo kwa wengineo wasitende kitendo kama hiki. Ameyafanya haya ili yazingatiwe na watu wa nyakati zao na watakaokuja baada yao. Kama tulivyoyafanya kuwa ni mawaidha kwa wale wanaomcha Mola wao mlezi, kwani wao ndio wanaonafiika kwa maonyo ya mawaidha na mazingatio. Na kumbukeni pale alipouliwa mtu na asijulikane muuaji. Musa akawaambia watu wake, Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje ng'ombe ili iwe ndio ufunguo wa kumgundua muuaji. Lakini wakaona hayo ni mageni baina ya yale mauaji na kumchinja ng'ombe. Wakasema, "Unatufanyia maskhara wewe Musa?" Yeye akawajibu, "Mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu asinipatilize kwa kuwa katika wajinga wanaowadhihaki waja wake." Tena wakamwambia Musa, wakirejea lile shauri la ng'ombe. Tutakie kwa Mola wako mlezi, atubainishie sifa za huyu ng'ombe. Akawaambia, Mwenyezi Mungu ameniambia huyu ng'ombe si mkubwa wala si mdogo, bali ukatikati baina ya upevu na uchanga. Basi hebu tekelezeni alivyokuamrisheni Mwenyezi Mungu. Lakini walikakamia katika kutaradadi kwao, wakasema, tutakie kwa Mola wako mlezi atupambanulie nini rangi yake. Akawajibu, Mwenyezi Mungu anasema, ng'ombe huyo ni wa rangi ya manjano iliyokoza na safi. Ukimtazama anapendeza kwa usafi wa rangi yake ilivyozagaa. Tena wakashikilia kuuliza kwao, wakasema, tuombee kwa Mola wako mlezi atupambanulie hasa huyu ni upi. Kwani ng'ombe wanatudanganyikia sisi, hatujui. Na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda sisi tutaongokea watumjue Musa akawaambia, Mwenyezi Mungu anasema kuwa ng'ombe huyu bado hajatiwa kazini kwa kulima wala kumwagia maji shambani kwa ajili ya makulima. Naye hana ila yoyote, mzima kabisa. Wala katika mwili wake hana kibaka chochote. Wote ni wa rangi moja. Hapo tena wakamwambia, "Sasa umepambanua vilivyo." Wakamtafuta ng'ombe mwenye sifa hizo wakamchinja. Na walikuwa wamekaribia wasifanye hayo kwa kukithiri maswali yao na wingi wa kushikilia kwao.